rapporto pri parto en la UEA congresso en Tanzanio. Honore Sebuhoro, el Norda Kivuo, provinzo en Democratia Respubblico Congolando, sendis al mi rapporton pri sia parto en la Universala Congresso de Esperanto Kio okazis de la tria gisla deka de Augusto du mil en la urbo Arusha en Tanzanio. Mi malongigis kai adaptis tiun raporton por la esperanta retradio por ebligi gian bonan laut legadon. Nia voyaggio el Rutshuru, Goma, Ruando, Sudo, Kivu, Burundio, Arusho, multe costis al ni, char estis longa kilometra distanzo. Ni ciui estis trolazai dum citiu longa voyaggio. Malgrau la lazzezzo, ni estis bone acceptitai de la loca Tanzania popolo. Tanzanio estas tranquila, unuigita, cae gastama lando, cun bone definita ordo, cae daurigebla pazzo. Neniu estis genita dum la periodo de la Esperanto Congresso. Fine, ni jetas floroin sur citiun landon, char ni ciui circulis en la urbo sen malfacile, cae sen aina incidento. Estas vere, che Arusho estas turisma urbo, char gi en hava suffice da museoi por visiti nazia in parcoin kiel Ngorongoro, Serengeti, Maniara, Tarangire, Kilimanjaro, Mikumi, kai tiel plu. De nia alveno al Aizozoeio, a Internazia Conferenza Centro, sabate la 3 de augusto, ciu partoprenanto ricevi sian congress libron, kie estis ciui diversae programeroi de la semaina activado, cae saceton cun vortoi, cae emblemo cent naua universala congreso de Esperanto. Tiun saman tagon alla vespero ni partoprenis en la foira movado. Estis diversae Esperanto-asocioi, kiwi presentis cae elmontris sia in bela in articolo in eldonita in en esperanto aliai presenti sia in vestajo in kun la esperanta emblemo inter tiui esperanto asocioi jen estas UEA universala esperanto asocio La respondezulo presentis revuoin cae libroin eldonitain de tiu asocio tie suffice da esperantistoi ricevis donazoin de grammaticae libroi, revuoi, flugfolioi cun informoi pri la venonta congresso, ciu ocasos en la urbo Brno, la decnauan gis la dudec sessa de julio 2012 en Cechio. ESOFO, Esperantic Studies Foundation, Esperante estas fondajo pri Esperanto studoi, Gi estas neprofitcela organizajo de volontuloi creita en 1960 oc. Tiui volontuloi ciu foie faras finanzaen contribuoin por subteni iuin esperantain proiectoin tut monde. La representantoi de tiu asocio clarigis al nis jain agadoin jam faritaen dum gia creado. Ili distonis al nisen sen pagain esofo metalain insignoin, informfolioin cun sia visio, obiectivo cae sia areo de interveno. Ili finanze subtenas asocioin ciui havas bonain, fidindain proiectoin. ICOEFO, Internazia Comerza cae Economia Federazio tiu asocio faras elektronikan komercon por esperantistoj tra la tuta mondo. Ciui raitas aligi, se eble, cae ec comerci cun occidentae cae africae landoi. Ili donatis al ni visit cartoin de sia asocio ICO e FO. La asocio alvocas ciuin esperantistoin practici elektronikan comercon. Dum la cetera semaino de restado in Arusha, mi partoprenis en plurai aranjoi de la congresso. El miai proprai pensoi mi imagis che la universala esperanto congresso ciam ocasas en la sama plur usa ciambro dum la planita semaino. La programoi estis bone definitae por ciu tago, horo cae minuto. Ia foie, la programeroi de la diversai esperantistai paroladoi ocasis sen nias zio. Estis en la quara tago, che iui povis malcovri tion, cae comensis adaptigi alla giu tagae planitae tempoi. Mercredon la sepan de Augusto. Estis tago por excursi. Mi estis electita kiel interpretisto, ciam ni directigis alla Tanzanite Museo. Accompanis teamon de esperantistoi, ciui plenumis sian competentezon en tiu museo. Mi interpretis la svahilan lingvon en esperanton. Tie oni vendas Tanzaniaen art-objektoin, raffinitain cae ne raffinitain valorain stonoin, ciui estis exemple Tanzanito, quarzo, orframoi, turmalino, cae tiel plu. Sabaton, la decan de augusto, ocasis la solena fermo de la congresso en la Zamenhof Giambro. Ciui Tanzaniae locai autoritatoi cae congressanoi partoprenis en tiu solena fermo de la centnaua UEA congresso en Arusha, Tanzanio. La presidanto de Universala Esperanto Asocio Duncan Chartas desiris al ni bonan rencontigion en la venonta congresso kiu okazos en la urbo Brno en Cechio la decnauan gis la dudeksesa de julio du mil Post tiu solena fermo estis distonitai to cemisoi cun jena mencio. Hakuna matata. Neniu problemo.